Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām? Kur ir tās robežas? Kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana? Raidījums par misijām pasaulē. Mako Muogwe na jūlē, muogwe mūlēlē. Sveicinu, rādījumā arī klausītājus no Ungārijas. Eh, šoreiz neesmu uz vietas studijā, bet uh, esmu pieslēdzies attālināti. Un, um, jā, šis raidījums par misijām, par to, lai mēs labāk saprastu un piedzīvotu baznīcas katoliskumu, ko tas nozīmē uh, ka um, ir baznīca, kura aicināta sludināt dieva valstību līdz pat zemes robežām. Uh, jau četrus iepriekšējos raidījumus pievērsāmies uh, tēmai par baznīcu uh, austrumu. Dienvidu austrumā Āzijā, kur nesen pāvests bija apmeklējis šīs zemes. Un arī uz priekšu mēs mēģināsim uh, iepazīt eh, katoļu baznīcas eh, dzīvi dažādās pasaules malās. Eh, un pamatā tās būs misiju zemes, par kurām mēs runāsim. Pašlaik atrodos Ungārijā. To droši vien nevarētu saukt par misiju zemi, drīzāk par misionāru zemi. Lai gan arī šeit ir kādi misionāri, kas atbrauc no citām valstīm un pašlaik šeit darbojas. Nu, es dažus arī tādus pazīstu kas ir mani kolēģi, pāvesta misiju darbu, uh, gan bijušais vadītājs Ungārijā, gan arī pašreizējais. Viņi pieder pie verbistu kopienai. Viņus uh, rakstiskā veidā var vienmēr redzēt, ka aiz viņu vārdiem ir SVD trīs burtiņi, tievišķā vārda uh, kopiena. Pagājuši trešdien dzirdējām vienu verbistu arī mūsu raidījumā, ko kurš pats nāk no Indonēzijas un arī stāstīja par Indonēziju. Bet eh, pašlaik atrodas Ungārijā, un tiešām Ungārija ir pazīstama kā ļoti kristīga zeme. Eh, cik daudz šeit ir kristiešu un katoļu, ir eh, grūti precīzi pateikt. Šeit notiek tautas skaitīšana, un tad tiek uzdots jautājums, nu, kādai konfesijai tu piedari. Vincent, ka 2001. gadā uz jautājumu, kādai komisijai pieder. 4 miljoni atbildēja, ka viņi ir katoļi. Un, laikam, pagājušajā vai aizpagājušajā gadā, kad vēlreiz notika eh, tautas skaitīšana, tad tikai 2 miljoni ir apliecinājuši, ka viņi pieder katoļu baznīcai. Skaidrs, eh, ka nu, tā varētu būt zīme nu, viņu vēlmei sevi identificēt vai pieskaitīt eh, šai kopienai Jo es nedomāju, ka divi miljoni būtu kaut kur vienkārši pazuduši, un kristīti viņi noteikti ir katoļu baznīcā. Bet tas tādā veidā viņi, kā man šeit teica, izrāda neapmierinātību nu, tādām ciešām baznīcas saiknēm ar uh, kādām valsts struktūrām. Tā, lai vai kā būtu šeit Ungārijā, tomēr es redzu, ka nu, kristīgās vērtības uh, šeit tiek cienītas un uh, Um, tas, mēs varētu daudz runāt par uh, gan, uh, tādiem seniem dievnamiem, kas šeit ir, uh, bet, laikam, tas nebūtu mūsu raidījuma uzdevums. Bet es vēl tikai īsumā pateikšu, kāpēc es pašlaik atrodos uh, uh, Ungārijā. Nu, tie, kas mūsu skatās YouTube, tad var redzēt, tur priekšā tādu uh, mikrofonu ar uzrakstu EVTN. Jo es esmu ne tikai pāvesta misiju darbu eh, direktors Latvijā, bet arī katoļu televīzijas vadītājs. Pašlaik mums Ungārijā notiek eh, Eiropas eh, katoļu televīziju vadītāju tāda sanāksme, vadītāju kādu atbildīgo uh, speciālistu tikšanās. Uh, vakar vakarā ierados, uh, šodien vēl, vēl, vēl daži cilvēki ierodās, mēs būsim kādi 60. Uh, pārstāvi no katoļu televīzijām eh, Eiropā. Eh, atgriežoties pie misiju tēmas, eh, jo jā, misiju mēs varam izplatīt gan mm, caur radio, gan caur televīziju, bet pirmkārt svarīgi, ka misija tiek īstenota mm, nu, privāti. Cilvēki, misionāri dodas Eh, pie tiem, kas vēl nepazīst eh, kungu. Par to runā arī pāvests eh, savā veistījumā Pasaules misiju dienai. Un pirms sāku lasīt un komentēt šo pāvesta veistījumu, vēlos pateikt, kas tas ir, kas vispār ir Pasaules misiju diena un kā top šis veistījums. Oktobra mēnesis baznīcā ir pazīstams kā rožu kroņa mēnesis, bet arī kā misiju mēnesis. Jo oktobra priekšpēdējā svētdiena ir pasaules misiju diena. Mēs Latvijā to vairāk zinām no tā, ka šajā svētdienā visās baznīcās tiek vākti ziedojumi misiju atbalstam. Bet arī īpaši vērība tiek pievērsta misiju tēmai gan mēdījos, eh, lūkšana nodomos, eh, vienalga, tas būtu draudzes, diecēzes vai pasaules eh, mērogā. Un eh, pāvests katru gadu sagatavo tādu vēstījumu, ko piedāvā iepazīties visiem katoļiem un pārdomāt un skatīties, kā mēs varam pielāgot šo savu nu, arī reliģisko dzīvi, neaizmirstot misijas. Šis veistījums mums tiek eh, nopublicēts jau ļoti laicīgi. Um, piemēram, no šī gada veistījums tika, um, ja nemaldos, jau janvāra beigās eh, nopublicēts ar tā domu, lai varētu laicīgi to pārdomāt. Un tieši oktobra priekšpēdējā svētdienā no, īpaši to svinēt. latviešu katoļiem ir pieejams šis vēstījums eh, oktobra mēneša izdevumā Mieram Tūlī. Tieši 20. oktobra eh, um, pārdomās, tas tā, šoreiz sagatavos nevis kāds priesteris, bet pats pāvests. Katru gadu misijas svētdienē tiek izvēlēts kāds moto, kas ņemts no kādas svēto rakstu vietas, un attiecīgi par to pāvests arī nu, velta savas pārdomas. Kā tiek izvēlēts šis moto? Kad uz ģenerālo asamblēju sapulcējas visas pasaules pāvesta misiju darbi nacionālajie direktori, arī viņam tiek piedāvāts padomāt par potenciālajām tēmām. Sanāk, nu, vienu gadu uz priekšu, nu, vai pat parasti pusotru gadu uz priekšu lai attiecīgi to varētu laicīgi sagatavot. Un arī es piedaloties eh, ģenerālajās asamblējās, es arī rakstīju kādu savu nu, tādu ideju vai savu domu, kas varētu būt tā rakstu vieta, kuru pāvests varētu pārdomāt un tad, eh, nu, dalīties ar, ar visiem. Tad no visiem iesniegtajiem eh, tiek Nu, izvirzīti pieci eh, iespējamie varianti, un tad eh, notiek balsošana. Visi nacionālajie direktori tad nobalso, nu, kas būtu pirmā, kas otrā vietā. Un tad eh, no nu, tādā secībā arī pāvestam tiek iesniegtas šīs idejas, ka lūk, misiju darbu direktori ir piedāvā šādas rakstu vietas um, kurās parasti jau ir jūtams arī no nu, tāds tā virziens, kādā varētu būt uh, eh, veikts šīs pārdomas. Un tad pāvis izvēlās mm, un apstiprina vai nu to, kas ir pirmajā vietā, vai otrajā, vai kā, kas viņam ir tuvāks. Tad viņš to izvēlās un vēlāk saraksta tādu savus pārdomus, tādu refleksiju par eh, šo rakstu vietu. Un, protams, arī minimāli to, kas ir aktuāls tajā brīdī. Un Lūk, tā arī šī gada pasaules misiju dienai izvēlēts rakstu vieta no Mateja evaņģēlīja 22. nodaļas, 9. pants. Ejiet un aiciniet kāzās visus. Arī lasīšu šo pāvesta vēstījumu, ko noteikti mēs šodien nepabeigsim, vēl turpināsim arī nākamajā raidījumā. Tā vismaz iepazīsimies ar um, šī veistījuma pirmo daļu. Pāvis rakstā, kā tēmu šā gada pasaules misiju dienai esmu izvēlējies evaņģēlīju līdzību par kāzu mīlestību. Pēc tam, kad viesi ir atteikušies no ielūguma, stāsta galvenais varonis karalis, saka saviem kalpiem: Tāpēc ejiet uz krustcelēm un aiciniet kāzās visus, ko sastapsiet. Pārdomājot šos atslēgas vārdus, līdzības un jēzus dzīves kontekstā, varam izcelt dažus svarīgus evanģelizācijas aspektus, īpaši aktuāli mums, Kristus mācekļiem, misionāriem, kad esam beigu fāzē sinodālajam ceļam, kuram saskaņā ar devīzi Komunija, līdzdalība un misija ir jāatjauno baznīca tās galvenajā aicinājumā pasludināt evaņģēliju šodienas pasaulē. Šādus ievadvārdus šim vēstījumam nu, raksta pāvests. Jā, kā jau teicu, patie eh, šis vēstījums ir tapis janvārī. Viņš atsaucās uz sinodi, kura kā reizes tagad oktobrī notiek eh, Romā, kur ir Viss pasaules biskupa, arī no Latvijas, mūsu arhibīskaps pārstāv Latvijas biskupa konferences. Tur Pāvils atsaucās arī uz šīs sinodes galveno devīzi - komunija, līdzdalība un misija. Redzam, ka tā misija ir no, iekļauta sinodes devīzē, tātad sinodes moto, to, kas veido sinodes nu, pamatdomu. Tāpēc arī var vēlreiz aicināt, sekot līdzi arī tam, kas notiek sinodē. Noteikti pēc sinodas tiks pieņemts tāds uh, dokuments, kuru atkal varēsim pārdomāt un saprast, kā labāk uh, baznīcai um, būt misionārai mūsdienu kultūras apstākļos. Um, Pāvis iesāk uh, pārdomas par šo rakstu vietu, un tā pirmajā daļā saka, ejiet un aiciniet misiju kas nozīmē nepagurstoši doties un aicināt uz kunga svētkiem. Vārds atgādina, tātad nepagurstoši doties un aicināt uz kunga svētkiem. Pirms uh, lasīt pāvesta pārdomas uh, misijas svētdienai, atgādināt, ka pāvestam tā ir ļoti mīļa to, uh, doma iziet, ka baznīca, kas iziet, nevis kas sēž un gaida, ka pie tās nāks uh, pazudušās avis, bet uh, iet pašiem un meklēt. Un tas ir rakstīts jau no pašiem um, pāvesta uh, Frančiska pontifikāta no um, pirmajiem brīžiem, arī šajā pirmajā dokumentā, ko viņš uzrakstīja, lai labāk arī saprastu viņa vīziju par baznīcu. Šodien par baznīcu, par baznīcas attīstību nākotnē, uh, tas ir evanģēlīja prieks, evanģēlīja gaudījums. Viņš ļoti bieži uzsver to baznīca, kas iziet. Tad, eh, tad turpinu ar pāvesta rakstīto eh, vēstījumā misiju svētdienai. Karaļa kalpiem izteiktās eh, pavēles sākumā ir divi darbības vārdi, kas izsaka misijas būtību. Ejiet un aiciniet. Runājot par pirmo darbības vārdu, jāatceras, ka jau iepriekš kalpi bija sūtīti nodot viesiem karaļa vēstu. Tas mums liek saprast, Misija ir nemitīga došanās pie visas cilvēces, lai to aicinātu uz tikšanos un vienotību ar Dievu. Pārsvars uzsver nemitīga. Dievs, kurš ir liels savā mīlestībā un pagās žēlsirdībā, vienmēr ir devies pretī katram cilvēkam, lai viņu aicinātu uz eh, savas valstības laimi, neraugoties uz vienaldzību vai atteikumu. Domāju, ka šeit pāvis pievēršās arī tādiem nu, svarīgiem aspektiem. Mēs varam vilties, piedzīvojot neveiksmi, un tad atteikties no atkārtotas došanās misijā. Es to atzīstu, tas tā var būt. Varam saskarties gan ar vienaldzību, gan ar atteikumu. Bet Jēzus tik un tā turpina mūs aicināt doties misijā. Pāvils raksta, tāpat Jēzus Kristus, labais gans un tēva sūtītais, devās meklēt Izraēļa tautas pazudušās avis un vēlējās doties aizvien tālāk, lai sasniegtu arī tās avis, kas vis tālāk aizmaldījušās. Viņš saviem mācekļiem saka, ejiet! Gan pirms, gan pēc augšām celšanās tā viņus iesaistot savā misijā. Tāpēc baznīca turpinās iet pāri visām robežām, nemitīgi, nepagurstot un nezaudējot garu, grūtību un šķēršļu priekšā, lai uzticīgi pildītu no kunga saņemto misiju. Mums nu, iet kopā arī ar to, ko dzirdējām šī raidījuma jinglā, ievadā, kur eh, es uzdodu jautājumu, kur tad ir tās robežas, līdz kurām mums jāiet, eh, kur mēs varam apstāties. Gan teritoriāli, gan tas mūsu domāšanā, un saņemt šo atbildi ārsta vēstījumā. Um, baznīca turpinās iet pāri visām robežām. Uh, Tālāk Pāvils raksta, izmantoja šo iespēju, lai pateiktos visiem misionāriem, vīriešiem un sievietēm, kuri atsaukušies Kristus aicinājumam, ir atstājuši visu, lai dotos tālu no savas dzimtenes un nestu labo vēsti tur, kur cilvēki to vēl nav dzirdējuši, vai arī ir to saņēmuši vien nesen. Šeit dalīties pārdomās, kuras izteica arī šo svētdienu, proti, evaņģēla lasījums, kuru visbiežāk mēs attiecinām par laulības institūtu. Tur teikts, ka Vīrietis eh, atstās tēvu un māti, un tad izveidos eh, ar sievu eh, kopību. Viņi ir viena miesa. Bet viņam ir jāatstāj tēvs un māte. Tad, nu, varētu teikt, dzimtā vieta. Un es to piedāvāju pārdomāt tādā misiju kontekstā, proti, ka mm, arī mēs, kad esam pieauguši, nu, varam saņemt šādu aicinājumu, jā, atstāt savu dzimto vietu un um, doties kaut kur citur, lai tur veidotu šo kopienu, šo eh, dieva ģimeni, lai tur būvētu dieva valstī. Nu, tas ir misionārais aicinājums. Pāvests nu, īpaši pateicas tiem, kas ir bijuši gatavi atstāt uh, savu, savus radus, draugus, uh, ierastās uh, vietas, uh, kur ir komfortabli un ērti, un doties uh, uz citām zemēm. Pāvils raksta, mīļie draugi, jūsu nu dāsnā dedzība tik sajūtami liecina par apņēmību veikt misiju atgentes, ko Jēzus uzticēja saviem mācekļiem. Ejiet, dariet par mācekļiem visas tautas. Šis ir šis lielais nu, misiju aicinājums. Ejiet par mācekļiem visas tautas, vai ejiet pie visām tautām, tāpēc arī tiek lietots šis latīņu vārds adgentes, tātad pie tautām. Latvijā mēs bieži saskaramies ar šo nosaukumu adgentes, eh, dzirdot par neokatehuminālā ceļa eh, kādām aktivitātēm, kur eh, viņi izvēl kādus savus kopienas locekļus, lai tie dotos uz citām zemēm. Bet jāsaka, tādā pamat nozīmē, kad baznīcā dzirdam šo atgentes, tad mums ir jāsaprot, kā reiz tas, ko pāvests tagad saka, misionāri, kuri dodas uz zemēm, kur vēl nepazīst Jēzu, kur nepazīst kristietību, vai arī kur baznīca ir pavisam jauna. Tā ir šī misija atgentes. Tad pāvests rakstā. Tāpēc turpinām lūgt Dievu un pateikties Viņam par daudziem jauniem misionāru aicinājumiem un par evanģelizācijas darbu, kas turpinās līdz zemes vistālākajām vietām. Neaizmirsīsim, ka ik viens kristietis ir aicināts piedalīties šajā universālajā misijā, sniedzot savu evanģelisko liecību visos sabiedrības slāņos. Lai visa baznīca kopā ar savu kungu un mācītāju nemitētos doties uz šodienas pasaules krustcelēm, Viņš atsaucās uz uh, eh, evaņģēlīju fragment, varētu teikt, ka iet uz krustcelēm un tur aicināt uh, uz šo mīlestību uz kādu. Pāvis veistījumā misiju svētdienai rakstā, Jā, šodien baznīcas drāma ir tā, ka Jēzus turpina klauvēt pie durvīm, bet no iekšpuses. Lūdzot, lai mēs viņam ļaujam doties laukā. Ļoti bieži mēs kļūstam par baznīcu, kura nelaiž kungu laukā kura viņu uzskata par savu lietu. Lai gan viņš nāca misijas dēļ un vēlās, lai arī mēs būtu misionāri. Interesanti. Šis, tā nav pirmo reizi pāvesta teikta doma, ka vajag uh, kungu laist ārā. Mēs viņu esam ieslēguši sevi, savā kopienā, un nelaižam viņu ārā. Un pāvis saka, tā mums visiem kristītajiem ir no jauna jādodas laukā, katram atbilstoši savam dzīves stāvoklim lai uzsāktu jaunu misionāru kustību, kā kristietības rītausmā. Atgriežoties pie pavēles, ko karalis līdzībā izsaka saviem kalpiem, ejiet, iet roku rokā ar aiciniet, nāciet uz kāzu mīlestību. Tas atklāja citu nemazāk svarīgu dieva uzticētās misijas. Varam iedomāties, šie kalpi sūtņi nodeva karaļa aicinājumu steidzami, bet arī ar lielu cieņu un laipni. Misijai pasludināt evaņģēlīju visai radībai noteikti ir jābūt tādam pašam veidolam, kā tam, kurš tiek pasludināts. Mācekļi misionāri ar prieku, cēlsirdību un labestību, kas ir svētā gara augļi viņos, sludina pasaulē dieva glābjošās mīlestības skaistumu. Mīlestību, kas atklājas Jēzu Kristu kurš nomira un augšām cēlās. Tad, tad to darīja bez piespiešanas, bez prozelītisma, vienmēr ar tuvumu, līdzjūtību un maigumu, kas pauž dieva esības un rīcības veidu. Tas ir pāvesta veistījuma pirmās daļas teksts un arī dažas pārdomas par to. Redzam, ka pāvests no vienas puses nepasaka neko jaunu, viņš tikai citē to, kas ir rakstīts uh, eh, evaņģēlijā, uh, tad uh, atsaucās arī uz jau dažām tēmām, ko viņš ir apskatījis citās uzrunās vai arī kādos rakstos, piemēram, evanģēlīga audījuma. Man ļoti bieži pāvis atsaucās uz šo savu pirmo rakstīto dokumentu. Tā ir sagams, ka arī misionāra darbībai jābūt bez piespiešanas un bez prozelītisma. Ja vārdu piespiešanu mēs visi saprotam, prozelītisms nozīmē pārvilināšanu. Un, um, tur, kas tad būtu slikts, tas, ka uh, tas netiek nu, ievērota uh, nu, cilvēka cieņa. Un, uh, zinām, ka Dievs vēlās mūsu brīvu piekāpšanu. Um, kā realizēt šo aicinājumu, iet un, un pasludināt To mēs runāsim arī vēl nākamajos raidījumos. Šodien skatos, ka nu, raidījuma laiks iet uz beigām. Atkai atgādināšu, ka šo raidījumu pašlaik vada no Ungārijas. Apmēram stundu lielā, ilgā braucienā no Budapestas, kur eh, šeit notiek eh, um, katoļu televīzija, konkrēti EVTN, un eh, tās televīzijas partneru tikšanās tieši no visas Eiropas. Un arī šeit mēs pārdomājam par to, kā varam līdzdarboties baznīcas misijā uh, caur mediju pasauli. Uh, aicinu jūs lūgties gan par šo manu šīs nedēļas uh, kalpošanu šeit, Ungārijā, gan vispār par to, lai mēs Latvijā varam caur mēdījiem vairāk iesaistīties uh, misiju darbā, evanģelizācijā. Un, uh, atgādinu, ka oktobris ir misiju mēnesis. Aicinu katru dienu lūgties par misionāriem visā pasaulē un kā mēs varam to attīstīt. Kā mēs varam līdzdarboties, kā mēs varam iesaistīties, lai viens cilvēks varētu saņemt uh, pestīšanu. Paldies par uzmanību. Sveicinu no Ungārijas. Jūs redzat šeit ekrānā kā izskatās vieta, kur es pašreiz atrodos. Tas skats no putna līnijas. Paldies Aijai, kas spēja nodrošināt, ka varu pieslēgties jums arī attālināti. Un nākamā trešdiena tiekamies, lai turpinātu iepazīties ar pāvesta veistījumu pasaules misiju dienai, kas šogad būs 20. oktobrī. Visu labu! Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.